الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاك زهالة بيبادة وزيشنوم الله سبحانه وتعالى Salavat mir i selam na Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, njegovu porodcu, njegove časne uzorite ashabi i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažena braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je naš stalni termin nakon jacije namaza u kojem se družimo sa knjigom Rijal Salihin, vrtovi pobožnjaka. <clears throat> knjiga imama an Rahmetullah Rahmetullahi Alehi, jedna fascinantna knjiga, blagoslovljena knjiga koju Allah Žešanu podario jedan zaista velik beričet i blagoslov, jedna od najrasprostranjenijih knjiga na cijelom svijetu prevođena na desetine svjetskih jezika, u koju imam Ennevi Rahmetullah Jalihi pokušao da tematski obradi mnoge teme, samo citirajući hadise većinom iz šest hadijskih zbirki, Buharije, Muslima, Tirmizije, Budauda, Ibnu Mađi i Nesaje, u datom momentu i neke hadise koji se nalaze u ovim hadijskim zbirkama. Na jedan lijep, praktičan način je poredao tematski, onako otprilike kako bi čovjeku trebalo u svakodnevnom životu stvari koje su mu potrebne i s kojima se susreći. Mi smo u posljednjem predavanju govorili, odnosno jedno veliko e, poglavlje u kojem imam Nevi citirao zaista desetine hadisa, u kojem govori o mjestu Dunjaluka kod vjernika, odnosno vrijednu skromnosti na Dunjaluku. Prije toga Imam Nevi govorio je o bitnosti nadi u Allahu subhanu wa ta'ala milost i straha od Allahu subhanu wa ta'ala kazni. Nakon toga je počeo govoriti o tome kako i na koji način bi čovjek trebao da se odnosi prema Dunjaluku. Svakako to nas ponovo pokozna koji put vraća da govorimo o onoj činjenici da smo mi, braćo moja draga i sestre, ulaženi gledatelji, mi smo na Dunjaluku stvoreni s ciljem Stvorio nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, mi muslimani vjerujemo da je čovjek stvoren, da ga je stvorio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, da je čovječanstvo nastalo od Adema alaihi salatu wasalam. <clears throat> Allah je jasno u Kur'anu pojasnio da je cilj stvaranja ljudi jedan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ljude i džine nisam stvorio osim s jednim ciljem, da mi robuju. jasan, jasan ajet u kojim Allah Đelšanu pojašnjava šta je razlog stvaranja ljudi. Shodno tome, iz toga e, proizilazi spoznaja da velik broj ljudi ima koji živi, a nikada nisu razmislili o tome, niti su spoznali tu činjenicu, Naročito u današnje vrijeme kada su ljudi opterećeni društvenim mrežama, televizijom, filmovima, serijama, utakmicama, materijalnim problemima, egzistencijom. Ljudi nemaju vremena da razmisle o tome ko sam, šta sam, gdje idem, do kada i tako dalje. I onda samo dođe iznenadna smrt. Kao što je došlo u hadisima Božih poslanika, ali se nam da je jedan od predznaka sudnjeg dana i pokazatelj blizine sudnjeg dana iznenadna smrt. I danas imate nešto što možete provjeriti na internetu što se zove sindrom iznenadne smrti. Jednostavno ljudi umiru i ljudi odlazi da nisu spoznali činjenicu zašto su tu, ko su, šta su. Je li moguće da je čovjek stvoren da ustaje iza jutra, da ode na posao, vrati se, upali televiziju, gleda filmove, serije, e, bude malo na internetu, legne spavati, sutra isti program i tako dalje cijeli život ne spoznavajući zašto živi, koji je njegov stvoritelj, šta nakon smrti i tako dalje. neđalil muslimine kel muđinimin, je li mislite da ćemo na sudnjem danu izjednačiti i na isti stepen staviti oni koji su bili pokorni, koji su bili nepokorni? Malekom, kefe tahkumun, šta vam je, kako rasuđujete? Pa je apsolutna pravda, pravda koja će doći na sudnjem danu. Vraćamo se ponovo ovom našem E, na čelu velikom, ljudi su stvoreni da robuju uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoreni su s ciljem. Dunjaluk ne može nikako da bude da bude cilj. Dunjaluk može biti sredstvo, dunjaluk može biti auto koji će nas prevući do ahireta. Dunjaluk može biti čamac u kojem ćemo sjesti i otići na drugu e, stranu rijeke koja se zove ahiret. Pa je veoma bitno da čovjek ispravno razumije činjenicu zašto smo mi na Dunjaluku stvoreni smo s ciljem, stvorio nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ejukum ahsenu amela, ko će se od vas bolje ponašati, e hasibe naso jutra koji je kulu amenna vahum la yuftanun mislili ljudi, da će biti ostavljeni ako kažu mi vjerujemo da neće biti iskušani, pa smo mi na ispitu, pa ćemo biti iskušani i na kraju krajeva umrijet na kraju krajeva bit ćemo proživljeni i na kraju krajeva polagat ćemo račune za svaku sekundu svoga života. Pa je veoma bitno da čovjek vjernik ispravno svati šta je dunjaluk, koliko vrijedi dunjaluk, koliko se posvetiti dunjaluku. Pa Imam Nevi rahmetullahi alehi, zaista, zaista na jedan fenomenalan način pojasnio kako i na koji način bi čovjek trebao da doživljava dunjaluk. Ovo poglavlje je jedno od mnogih poglavlja u islamu koja se mogu pogrešno razumjeti i velik broj ljudi i muslimana danas ima pogrešnu ubjeđenju i pogrešnu percepciju u pogledu svatanja dunjaluka. Pa ćete vidjeti da su ljudi očili u jednu od dvije krajnosti. Imate ljude koji smatraju da ako ću biti vjernik, ako ću biti musliman, to automatski znači moram biti siromašan, moram biti bjedan, moram biti nepismen, moram biti e, troljav, moram voziti slabo auto i tako dalje. To je musliman. Jer kako ti kao musliman da imaš dunjaluk? Otkud tebi auto, otkud tebi stan, otkud tebi uživanje, otkud tebi markirana odjeća, otkud tebi telefon i tako dalje. Musliman jednako siromaštvo, glad, bijeda, nazadnost, to je musliman. Imamo s druge strane ljudi koji su otišli u drugu krajnost, bježeći od ove neispravne percepcije, ona je neispravna hiljadu posto, imamo drugu percepciju Reci la ilaha illallah i završena stvar. Farz je radit. Koliko puta smo čuli onu našu otrcanu floskulu koju koriste naši bosnjaci. Farz je radit, ja moram radit, ja moram, ja moram. Pa su ljudi spremni zbog Dunjaluka zbog auta, zbog kući, zbog stana, zbog odlaska na more, zbog mobitela, zbog sahata, zbog odjeći, spreman je da ostavi namaz, spreman je da ne posti, spreman je da uzme kamatu, spremna je žena da ne nosi hijab i tako dalje. Pa je to druga krajnost. Allah poslani kaže, teri se abdu dinar, propoje i nek propadne onaj ko obožava dinar. Insan koji daje prednost dunjaluku, nad namazom, nad ahiretom, taj čovjek htio ili ne, nek se ljuti koliko hoće, ali on obožava dinar, on obožava dunjaluk. Ja znam da je to našim narodu danas boljka kazat. Znam da se mnogi ne slažu, znam da je to teško, ali zlatna sredina, dunjaluk je prolazan. Nikoga nije ponio sa sobom. Nikoga nije ponio sa sobom u kabur. Umirjemo, ostaju, ostajemo mi i naša dobra djela. Treba trčati za dunjalukom, ali da to bude na halal način, o tome smo više puta govorili, pa makar imao milijone i milijarde, ali ne bude na halal način i da nas to ne odvede od Allaha. Da nas to ne odvede od ahireta. Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže doći će se s čovjekom koji je uživao najviše na dunjaluku, imao sve dunjalučke nijamete, ali zaradio u džehennem. Pa kada ga uvedu u džehennem, izvedu. Nije još gorio, nije još kažnjen. Kaži gospodaru, zaboravio sam sva uživa na Dunjaluka. Pa ćemo vidjeti večeras da Boži poslanik kaže kada bi Dunjalu kompletan kod Allaha vrijedio kao krilo mušici. Znate kolika je mušica i njeno krilo prozirno. Ne vrijedi ništa. Kada bi kod Allaha dunjalu kompletan vrijedio kao krilo mušici, ne bi Allah dopustio nevjernicima da na njemu popiju gutljaj vodi. A pogledajte, nevjernici imaju kule i gradove. Sve živo imaju. Allah im je dopustio. Zašto? Zato što dunjaluk kod Allaha ne vrijedi ništa. Kada dunjaluk ne bi imao veće mahani, osim što će čovjek umrijeti, i na kraju krajeva što će doći sudnji dan, svi će ljudi umrijeti, nema veće mahani. A ahiret, kada ne bi imao veću blagodat i veći, veći i vrijednost osim što je vječan, to mu je dovoljno da se oko njega potrudimo. Pa je veoma bitno da ispravno shvatimo naš odnos prema Dunjaluku ko smo i šta smo. Mi smo stvoreni da robujemo Allahu. Robovati Allahu ne znači biti u džami 24 sata. Ne znači neprestano učiti Kur'an. Ne znači neprestano uči, e, biti u džami, Znači svoj život. Da li si medicinar? Da li si automehaničar? Da li si informatičar? Da li si poljoprivrednik? Da li si stočar? Da li si, da li si, da li si? Da svoj život uskladiš sa načelima vjeri. To je robovanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ova tema veoma bitna tema da je ispravno absolviramo, shvatimo da znamo da na Dunjaluku smo stvoreni s ciljem. Allah je stvorio Dunjaluk za nas, da uživamo, da ga koristimo, ali ono što je halal. Na halal način, a ne na uštrb ahireta. Huwa levi khalaqa lakum ma On je za vas stvorio sve što ima na planeti. Pa je dunjalog stvoren za nas. Ali u granicama halala. Bilo je asaba koji su bili toliko bogati u to vrijeme da su njihovi nasljednici zlato nakon njih sjekirama sjekli i dijelili ga. Toliko su bili bogati. Allah poslanik još za života Abdurrahman ibn Aufa obećao mu džennet i obradovao ga džennetom. Pa je neispravna percepcija ova. Ako ću biti musliman, moram biti nepismen, moram biti pocijepan, moram biti gladan, ne smijem imati auto. Neispravno. I neispravno je svatanje Islama. Bitno mi je da reknem la ilaha illallah može sve. Postaje mi dunjaluk cilj, a ne sredstvo. Dunjaluk je sredstvo za ahiret. Mi ćemo biti iskušani. Ko će bolje se ponašati od dunjaluka stići koliko god možemo ali samo da bude na halal način i da ne bude kršenja Allahovih granica. Nakon što smo napravili ovaj jedan malo duži uvod, vraćamo se hadisima u knjizi koji braće i sestre imaju ovu štampu, Rijadu Salihina, Vrtov pobožnjaka, 471. hadis. Od Ibnu Omera radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam stavio je ruku na moja ramena i kazao budi na Dunjaluku kao da si stranac ili putnik. Ibnu Omer govorio bi, kada omrkniš, ne očekuj da ćeš osvanuti, a kada osvaniš, ne očekuj da ćeš omrknuti, iskoristi zdravlje prije bolesti, iskoristi život prije smrti. Jedan veliki hadis koji se mnogo puta e, spominje kroz predavanja odgojnog karaktera, kojim je Allah poslanik na jedan kratak i jednostavan način Abdullah ibn Omeru pojasnio suštinu Dunjaluka. Kun fi dunja ke enneke ga gribun, u abiru bil. Budi na dunjaluku kao neki stranac. Šta znači stranac? Došao je čovjek u neko mjesto gdje ne planira ostati. On je tu privremeno boravi. Zamislite čovjeka, otišao je 3-4 dana da posjeti Pariz ili Dubaj ili neki grad i zamislite on taj dan, ta 2-3 dana koja će provesti tu, umjesto da nešto malo razgleda, da nešto malo kupi, on ode u općinu tamo kod njih i pita kako se ovdje mogu graditi placevi, pošto je zemlja tamo vamo. Halo, ti ovdje ostaješ dva, tri dana, nemaš vremena da gađaš, ganjaš građevinske dozvole, ne ostaješ ovdje dugo. Pa tako i insan, njegov život na Dunjalu ko ne zna koliko će ostati, ne smije biti zavaran, ponašaj se i budi svjestan da ćeš možda sutra otići. Ko nam može garantovati da ja ću sutra osanuti? Da neću ja biti onaj koga će zadesiti sindrom iznenadne smrti? Ko mi garantuje da ću večeras sa dersa doći do kući? Pa da insan tako doživljava dunjaluk. Ja sam tu privremeno. Ne znam kada ću ići. Trebam da budem spreman svakog momenta. Ima li neko od nas, moramo postaviti sebi iskreno pitanje, ima li neko od nas koji je zadovoljan svojim halom, svojim stanjem, da kaže ja sam spreman. Da noćas dođe melek smrti, ja sam spreman. Ima ljudi koji nesvjesni šta to znači, on će reći onako ja sam spreman, evo mene. Ali daj da vidimo tvoje, tvoje, tvoje ponašanje, da vidimo tvoj namaz, da vidimo tvoj post, da vidimo koliko harama dnevno činiš, šta si učinio, šta si pripremio za sudnji dan. Pa ćemo vidjeti da je malo onih koji doživljavaju sebe i svoj život na ovakav način – da smo mi tu garibi, da smo stranci. Gradimo, gradimo, gradimo, čitav život gradimo. Gradimo kuće koje će ostati našim nasljednicima. Možda će to poslije prodati, možda će to poslije prokockati. Nikako ovo ne znači ne treba djeci obezbijediti. Koliko god možemo, ali na halal način. Koliko je djece koja su ostali jetimi pa su postali, hvala Bogu, veliki bogataši, promijenili su historiju. Jedan od njih je Mohamed alaihi salatu wasalam. Pa nam se nerijetko dešava da se ponašamo da ćemo na Dunjaluku, imamo planove da ćemo ostati 300 i 400 godina. Nesvjesni da svakog momenta možemo otići. Pa Allah poslanik daje smjernice Abdullah ibn Omeru. Kun fi dunja, kaneke garib, budi na Dunjaluku kao stranac, prolaziš tu si, samo kao prolaznik, u proputovanju si. Evo abiru sebir, prolaziš negdje. Dunjaluk nema tu trajnog ostanka. Ode smo, svi odesmo, smo, idemo u kabur, dolazi kabursko iskušenje, dolazi proživljenje, dolazi sudnji dan. Pa dunjaluk znači niko na njemu ne ostaje. Pa je Abdullah ibn Omar to malo pojašnjavao pa kaže kada omrkniš, omrko si, gotovo je zadnje moje omrknjavanje, ja neću osvanuti, ako sam osvanuo, elhamdulillah, ovo je moj zadnji dan, idem da ga iskoristim maksimalno. U pokornosti, u ibadetu, u zikru, u poštenju, u čednosti, u moralu i tako dalje. Bez grijeha, bez nepokornosti i tako dalje. Pa su ove riječi, velike riječi Allahu poslanika, ali se ratu selam za one koji razumiju, budi na Dunjaluku kao stranac, kao putnik, neko ko se plaho ne planira negdje zadržavati. Nakon toga, hadis 472. Da vjesnik sallallahu alaihi vsem došao mu i neki čovjek i rekao Allahu poslaniče, uputi me na djelo zbog kojeg će e, zbog čijeg činjenja će me zavoljeti i Allah i ljudi. Poslanik sallallahu alaihi me kaže Budi skroman na dunjaluku zavoljet ćete Allah i budi suzdržan u pogledu onoga što ljudi posjeduju pa ćete i oni zavoljeti. Dolazi čovjek i kaže, Allaho poslaniće, daj mi neku formulu, daj da objedinim, to je ono što mi govorimo. Daj mi da objedinim i dunjaluk i ahiret. Daj mi da me voli uzvišeni Allah. Ali daj da me voli i ljudi. Pa kaže Allah poslanik, izhet vid dunja, budi skroman na dunjaluku. Nemoj trčati za dunjalukom toliko da će to biti na uštrb ahireta. Budi skroman na dunjaluku. Allah će te voliti. Budi skroman u pogledu onoga što ljudi imaju, pa će te i ljudi voljeti. Nemoj da budeš polipan, da mi je da imam ono što ima onaj, da mi je ono, kako on ima, kako ja nemam, kako njegova kuća veća, njegova auto bolji, njegova djeca, njegova supruga i tako dalje. Ljudi kada vide nekoga ko im zavidi, ko žudi za njihovim, ljudi ga ne voli. Pa jedna velika formula uspjeha na Dunjaluku da te voli gospodar, volete i ljudi. Budi skroman na dunjaluku, volit ćete Allah. Budi skroman u pogledu onoga što ljudi imaju. Nemoj im tražit, nemoj im iskat. Suzdrži se maksimalno da od ljudi tražiš usluge, bilo kakve. Bez obzira pokušaj da ne tražiš ni od koga nikakvu uslugu, pa ćete voliti ljudi. Ljudi najviše vole nekoga koji im nikad ništa ne išći. To su najbolji. Jednom zaišćiš dva put, treći put, gotovo potrošio si kredit, kojih si imao kod njih. <clears throat> Od Numan ibn Bešira radijallahu ta'ala se e, prenosi da je kazao Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu spomenuo je šta su sve ljudi stekli od Dunjalka pa je rekao vidio sam Allahog poslanika alaihi salatu wasalam kako po cijeli dan gladuje ne nalazeći ni loših datula kojima bi utolio glad. Allahu poslanik alaih salatu wasalam. Najbolji rob, definitivno, najbolji insan koji kroči u zemlju. Znao je doći u situaciju da nema šta jesti. Da li je nekad od nas neko doživio situaciju da nema šta jesti? Da otvori svako od nas svoj frižider, da otvori tamo ostavu za hranu, da pogleda na bankovnu kreditnu karticu koliko tamo novca ima, i tako. Koliko ima u vrijednosti auta, u, u, kući, u namještaju. Allahu poslanik, dođu mu gosti. Gosti. Allahu poslanik je bio najplemenitiji insan. Gostima bi dao svoju dušu. Dođu gosti i pošalje Allahu poslanik izaslanika, obiđe sve kuće Božih poslanika, njegove supruge. Ima li i kod jedne išta pojest? I dobije odgovor da ni kod jedne njegove žene nema ništa pojest. Pa onda Boži poslanik ponudi svojima sadma i kaže ko će mu gosta večeras odvesti sebi na večeru. Koliko puta Allah poslanik dolazi svojim porodcama i zajtra i kaže ima li šta za jest? Kažu nema. Kaže ja ću onda danas postiti. Da li je nekad neko od nas zapostio zato što nema šta jesti? Allah poslanik je znao da su mu ashabi znali doći i pokazati, zagrniti svoju košulju i pokazati kamen koji su svezali na stomak radi gladi nemaju šta jesti. Pa svežu stomak, da stomak malo kamen pritisne stomak, da malo ublaži glad. Pa ima Allah poslanik zadigne svoju košlu i pokaži dva kamena svezana na njegovom stomaku. A najbolji je Allahov rob. Najveći stepen kod Allaha ima, ali je gladovao. Tako je Allah poslanik ali odnosio se prema, život, prema dunjalku. Ali da neko ne pomisli u to vrijeme, u to vrijeme je bilo kraljeva, bilo je, bilo je luksuza, bilo je zlata, bilo je mnogo toga. Boži poslanik da je htio uzvišeni Allah bi mu sve dao. Ali bio je skroman na Dunjaluku. <clears throat> A iša radijallahu ta'ala anha kaže, kada je Allah poslanik ali se nam umru. u mojoj kući nije bilo ništa što bi živo biće jelo osim nešto malo ječma koji se nalazio na mojoj rafi. Jela sam ga jedan duži period, a onda sam ga izvagala, nakon čega je ubrzo i nestalo. Umiri najbolji insan. Umire poslanik alihi salatu wasalam. Najdraži Allahov rob. Kaže Iša, iza poslanika nije ostalo ništa što se može pojesti osim jedna posudica u kojoj je bilo malo ječa. To je bio Allahu poslanik alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga 700, 477. hadis od Sehla ibn Sa'da Sa'idi radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik rekao da dunjalu kod Allaha vrijedi kao krilo mušici. On ne bi dozvolio da nevjernik na njemu popije ni gutlaj vodi. La ilaha illallah. Kada bi insan razmišljao o ovom hadisu, o, njegov, o njegovim značenjima. Nevjernici čini najveći grih koji može neko počiniti, a to je širk, kufr, nevjerstvo. Ne vjeruju u Allaha. Ne vjeruju, danas imate teoriju, čovjek je nastao od majmuna. Zemlja je nastala sama po sebi, majka priroda. Allah stvorio insana i opet mu dao Znači, sve te blagodati nijamete da na njima uživa. A taj rob čini najveći grijeh koji insan može na planeti rat jeste nevjerstvo. Kufr, širk. Zašto? Zato što taj dunjaluk kod Allaha ne vrijedi ništa. Kod Allaha taj dunjaluk ne vrijedi ništa. Osim ako je, ako je počinjen služenju Allahove vjeri i činjenju dobrih dijela na Dunjaluku. Pa znači ovaj hadis ima jedno veliko značenje kada u pitanju e, vrijednost Dunjaluka. Kada bi Dunjaluk vrijedio išta, kada bi vrijedio ko krilo mušici, Allah Đelešanu ne bi nevjernicima dozvolio da uživaju na njemu. Ali im je Allah dozvolio što znači nema nikakve vrijednosti taj Dunjaluk. Jer je dopustio onima koji najveće grijehe čine da uživaju na Dunjaluku pa insan ne smije da bude zaveden. Opet se vraćamo onoj našoj teoriji. To je ispravno razumijevanje Dunjaluka. Ne smijemo dopustiti da taj prolazni Dunjaluk, koji ćemo jednog dana ostaviti, otićemo u kabur samo sa svojim čefinima, otićemo sa svojim dobrim djelima. Ne smijemo dopustiti da prodamo ahiret, vječni, džennet, uživanje, gledanje u lice uzvišenog Allaha, gledanje u Allahovog poslanika, uživanje sa šehidima, sa dženeckim ljepoticama, da to sve prodamo zbog dunjaluka koji kod Allaha ne vrijedi kao krila mušici. Nakon toga od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik ali salatu selam rekao ne uzimajte nekretnine koje će vam pobuditi želju za dunjalukom. Opet i ovaj hadis se treba ispravno satiti. Nemojte uzimati nešto što će vas odvratiti od Allaha, na uštrb ahireta, na uštrb vađiba, na uštrb onoga što je naređeno. Rekli smo da nema inšala smetnje nikakvi, da čovjek vjernik bude jak, ekonomski, da ima novca, da pomaži. Trebaju nam ekonomski jaki ljudi, da bi se drugi ljudi zaposlili. Imamo bijedu, imamo žene, imamo udovice, imamo studente, imamo opća dobra, imamo bolnice, imamo puteve, imamo mosteve i tako dalje. Pa nam trebaju jaki e, biznismeni, trebaju nam trgovci. Pogledajte šta znači e, financijski jak čovjek. Gazi Usredbeg, ostavio veliku džamiju, ostavio zadužbinu, ostavio medresu. Skoro 500 godina medresa radi. Koliko ljudi je prošlo kroz tu medresu. Koliko ljudi je klanjalo u njegovoj džamiji. Koliko, koliko se vapa i koliko, koliko hajra. Da li je to mogao urati da je bio siromašan? Nemoguće. Pa znači, nema nikakve pokuđenosti u tome da čovjek musliman bude bogat, da ima dunjaluka, ali da mu dunjaluk bude u rukama, da ga dijeli, da ga ne odvede od Allaha, da ga ne stiče na haram način. To je pojenta sva ovog poglavlja. <clears throat> Kaže Allah u poslaniku hadisu 481 da je Ka'b ibn Iyad radijallahu ta'ala čuo Allahu poslanika ali se da kako govori svaki narod ima svoje iskušenje, a iskušenje mog ummeta bit će i metak. Allahu poslanik je nagovijestio. Svaki ummet, svi narodi kroz istoriju su imali nešto im je bila slaba tačka. Slaba tačka odakle će najviše puhati vjetrovi iskušenja u ovom umetu jeste i metak. I zato danas pogledajte, vidjet ćete da se to obistinilo. Zbog čega najviše ljudi ostavljaju vjeru? Zbog čega najviše ljudi čine grijehe? Zbog čega su ljudi nepokorni? Zbog dunjaluka, zbog imetka. Pa ćete vidjeti, čovjek ostavlja namaz zbog imetka. Žena ne nosi mahramu zbog imetka. Čovjek laži zbog imetka. Čovjek zakida zbog imetka. Čovjek čini nepravdu zbog imetka. I tako dalje. Zbog čega? Zbog prolaznog dunjaluka. Pa čovjek treba da bude svjestan, ovo su riječi onoga koji ne govori po hiru svome, a mi to danas vidimo da se obistinilo. Pa čovjek treba samo da, da ovo e, ispravno svati, da jednostavno ne dopusti ono što je nagovijestio Boži poslanik da se obistini na njemu. Od dunjalu kada imam ono što mi je potrebno, i da me to ne odvrati od uzvišenog Allaha subhanahu od robovanja Allahu, da me to ne odvrati od ahireta, da ne dopustim da 20, 30 ili 50 godina uživanja na Dunjaluku zamijenim sa vječnim uživanjem u džennetu. Kaže se u hadisu 485. od Ka'b ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao ni dva gladna vuka koja uskoče u stado ovaca ne mogu mu više štetu načiniti nego što čovjeku čovjek može naštetiti svojoj vjeri nastojići da stekne i metak i ugled. Jedan veoma interesantan hadis koji bilježi imam Tirmizija, hadis je inšala bizna vjerodostojan, Zamislite, dva vuka uletili su gladna. Kaže Allah poslanik, ma i ani. Dva gladna vuka uletili su u stado ovaca. Koliku će štetu oni učiniti? Ogromnu štetu. Možda će pobiti toliko ovaca, ne mogu jednu pojesti, ali će podaviti, pobit, protjerat i svašta nešto. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, ni dva gladna vuka koja uskoče u stado ovaca ne mogu mu više šteti načiniti nego što čovjek može naštetiti svojoj vjeri nastojići da stekne i metak i ugled. Allah poslanik pokušava praviti komparaciju između štete koja nastaje kada dva gladna vuka ulete u stado ovaca i čovjekova pohlepa da postani neka funkcija i imeta koliko mogu štetiti njemu njegovi vjeri. Tako mi Allaha ovaj hadis je najveća analiza za današnje stanje. Šta su ljudi spremni učiniti za funkciju? Šta su ljudi spremni učiniti za imetak? I prevariti i ubiti, i slagati, i lažno se zakriti i lažno obećati, i pronevjeriti, i ostaviti namaz, i prodati državu, i prodati svoj narod, i prodati rodbinu, zaboraviti, sve živo su spremni. Zašto? Neka mi stolici, da ja naređujem, da ja odlučujem i neka mi imetka. Sve ću dat, samo da imam dobro auto, samo da imam dobru kuću, samo da se ja pitam, samo da ja naređujem, samo da sam ja nadređeni, samo da imam podređeni, samo da neko klima glavom, samo da nekome zove šefe, samo da neko mene uvažava. Sve sam spreman dati veću štetu napraviti po svoju vjeru nego što može napraviti štetom dva gladna vuka koja olete u jedno stado. Pogledajte komparacije, pogledajte divnog primjera, svi mi manje ili više Možemo, neko zna, neko je živio na selu, ali neko nije, ali može shvatiti šta znači da u jedno stado uleti dva gladna vuka. E tako znači čovjekova pohlepa za dunjalukom, čovjekova pohlepa za stolicom, za funkcijom, pa makar bila na uštrb njegove vjeri. Čovjek je spreman prodati svoj narod, interese, sve živo, samo da on ostane na stolci. Samo da bi on nešto ušičario. Pa insan treba da, da, da ispravno shvati ove hadise. Kada mu se ponudi funkcija, kada mu se otvori vrata i metka, elhamdulillah, ide i metak, funkcija mi se nudi, ali da uvijek ima na umu da to može štetiti njegovi vjeri. Pa da bude oprezan, pažljiv, otvaju mi se vrata Dunjaluka. Koliko je ljudi koji su, ta vrata su i zatvorila. Koliko je ljudi palo na iskušenju Dunjaluka. Prodali i Dunjaluk i Ahiret. Izgubili porodice počeli na haram način poslovati. Koliko je ljudi kada su otišli na funkcije, promijenili se, ostavili vjeru, ostavili namaz, ostavili post, ostavili društvo, ostavili prijatelje i prodali svoj narod samo zbog funkcije. Pa insan treba da razmisli dobro o ovom hadisu. <clears throat> Kaže se u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alaihi salatu zaspao na Hasuri i kada je ustao, ostao je trag na njegovom boku. Rekli smo Allahu poslaniće, bilo bi lijepo da smo ti pripremili ugodnu postelju. A on reče, šta ja imam sa Dunjalukom? Ja sam na ovom svijetu poput konjanika koji se skloni pod la drveta, a zatim otputovo i ostavio ga. Allahu poslanik, znate kako u prijašnje vrijeme hasure su se pravile, Imamo i danas hasure koje su savršenstvo za, eh, za preteče prijašnjih hasura, koji su bile grube, pa čovjek kad leži, ostanu tragovi hasuri na tijelu. Tvrda, ali eto, bitno je da čovjek samo nije na zemlji. Pa je Allaho poslanik jedan dan zaspao na hasuri, pa se ta hasura oslikala, ostavila tragovi na njegovom tijelu. Kad se probudio, ashabi, tu je Allahov poslanik, najbolji njegov rob. Osjetili su Allaho poslaniće, šta misliš da ti napravimo ugodnu, ugodnu ležaljku? Kaže Allaho poslanik alaihi salatu wasalam, mali voli dunja, šta ja imam sa dunjalukom ljudi? Spavu na Hasur ili spavu ovdje ili ondje, isto je to. Treba ići sa dunjaluka. Pa kaže Allaho poslanik alaihi salatu wasalam, šta ja imam s dunjalukom? Ja sam na ovom svijetu poput kodnjanika koji se skloni pod hla drveta, a zatim i ostavi ga. To je ispravno satanje dunjaluka. Putujem, drvo, hlad, vruće, idem da se sklonim, malo je zašlo sunce, ja nastavljam dalje. Upitajmo naše očeve, upitajmo naše majke, ma upitajmo sami sebe. Meni je sad 40 i kusur godina. 15 godina je prošlo ovako. Pitajmo naše majke i naše očeve kako je prošlo 50-60 godina. Ovako. Dunjalu prolazi. Mi smo u hladu jednog drveta, idemo dalje, idemo u kabur, idemo proživljenje, polaganje računa, idemo za dženet ili za džehennem. Pa ne treba da doživimo Dunjaluk kao mjesto gdje ćemo ostaviti, ostati vječno. Imate ljudi tako radi, tako se trudi, tako zapostavljaju vjeru, tako zapostavljaju Allaha, kao da će tu ostati vječno. Nuh alaihi selam, živi od 950 godina, opet otišu opet otići. Pa insan ne treba da dozvoli da ga Dunjaluk zavede. Za kraj Hadis od Ibnu uh, Abbasa, Imrana, Ibn Huseina radijallahu ta'ala da se prenosi da Allahu poslanik rekao pogledao sam u džennet i vidio sam da su njegovi stanovnici većinom siromasi i pogledao sam u vatru i vidio sam da su njegovi stanovnici većinom žene. U drugom hadisu stoji da Allahu poslanik alejhi salatu u, od Usama ibn Zida radijallahu ta'ala se prenosi Allahu poslanik rekao stao sam na vrata dženeta i primijeti da su oni koji su već bili ušli u njega većinom siromasi dok su bogataši bili zadržani. A što se tiče džehennemlija oni su već bili odvedeni u džehennem. Prvi hadis od Ibn Abbas, Imrana ibn Huseina radijallahu ta'ala se prenosi da poslanik rekao pogledao sam u džennet, vidio sam da su njegovi stanovnici većinom siromasi. Pogledao sam u vatru, vidio sam su njegovi stanovnici većinom žene. Ovaj hadis svakako treba opet ispravno razumjeti. Allah poslani kaže, vidio sam da većina ljudi u džennetu su siromasi. Iz više razloga. Prvo, siromasi nemaju u sebi oholosti. Ljudima kada im se otvori dunjaluk, dođe im oholost. Pogledajte faraona kada mu je došao dunjaluk, šta kaže za sebe? Ene radbukumul e'la, ja sam vaš veličanstveni gospodar. Pa je se faraon toliko uzoholio da je sebe proglasio božanstvom. Dok siromasi u većini slučajeva, ne mora znati, može biti i siroma, i ohol, i gord, i prevarant, i svašta nešto, ali u većini slučajeva siromasi su ljudi koji se vezuju za Allaha, putem ibadeta, putem dove i tako dalje. Pa je to jedan od razloga zašto je više siromaha u dženetu. S druge strane, imaju manje onoga zbog čega moraju polagati račune. Zašto se u ovom sljedećem hadisu stoji da je Allah poslanik kaže stanovnici dženneta su siromasi, li ošli u a bogataši polažu račune. Shodno onom hadisu Božijeg poslanika, ali se letu sram, čovjek neće se pomjeriti na sudnjem danu dok ne odgovori na četiri pitanja. Dok ne odgovori o životu, gdje ga je proveo. Dok ne, dok ne odgovori o znanju, kako ga je prakticirao. Dok ne odgovori o tijelu, gdje ga je koristio i na kraju dok ne odgovori o imetku. Dva pitanja kako smo sticali i gdje smo trošili. Pa stan, siromasi ušli u tu živaju godine, desetine godina. A bogataši obračunavaju se. Logično, koji mi na Dunjaluku? Čovjek koji ima firmu i ta firma ima 10.000 maraka obrta godišnje, mnogo lakše inventar napravi nego čovjek koji je milionir i milijardir. Ovaj treba mnogo više vremena da se to sve izanalizira. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, pogledao sam u džennet i vidio sam da su njegovi stanovnici većinom siromasi. Pa znači čovjek, iako ga Allah iskuša siromaštvom, treba da bude zadovoljan, treba da se strpi, treba da se trudi, treba da trči za nafakom, sve u granicama, ali u osnovi da sam sebi kaže Molim Allah još da me učini od onih koji će ući u džennet u skupinama siromaha. Pa kaže Allah poslanik ali se nam i pogledao sam u vatru i vidio sam da su njeni stanovnici većinom žene. Kaže, pogledao sam u vatru pa sam vidio da većina onih koji su ušli u, džen, u su žene. Ovaj hadis također treba ispravno shvatiti. Ovo nikako ne umanjuje od prava žene u islamu ali to ukazuje da su žene te koje su e, više nepokorne bile svome e, gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne treba da se neka žena e, koja je pokorna Allahu, ispunjava obaveze, nosi mahramu, klanja, daje zekat, posti, da se, da se smatra obuhvaćen ovim hadisom. Mi vidimo stvarnost Dunjaluka. Odakle danas najviše iskušenja dolazi čovječanstvu. Iz strasti, i iz Dunjaluka. Dunjaluk strasti, Dunjaluk strasti. Kad su pitanju strasti, opet je tu ženska populacija isforsirana desetine puta više nego muška populacija. Pa je Allah poslanik ali se letu selam nagovijestio, spomenuo, potvrdio da će većina žena biti u džehennemu. Ovo ne isključuje da će biti velik broj žena u džennetu, čak Ebu Hureyre. Interesantna činjenica, Ebu Hureyre je smatrao na osnovu hadisa Allahog poslanika ali se letu nam pošto i, i u stvarnost, stvarnost potvrđuje da je više žena na Dunjaluku nego muškaraca. Ebu Hureyre na osnovu određenih hadisa Božeg poslanika smatrao da će žena biti više u džehennemu i da će žena biti više u džennetu nego muškaraca. Jer su one u osnovni brojnije od muškaraca. Ali u svakom slučaju ovaj hadis je u jednu ruku i e, upozorenje ženama da znaju da će velik broj žena ući u džehennem, da je većina stanovnika džehennema žene, da se žene preispitaju, da, da, da pazi na svoje postupke, da pazi na svoj odnos prema Allahu, jer velik broj žena će završiti u vatri. U svakom slučaju za kraj, kako neko ne bi pogrešno shvatio, e, mi smo mnogo puta o tome govorili, mjesto žene u islamu je, žena je biser u školjci. Mjesto žene u islamu nešto što ne možete naći nigdje osim u islamu. To što danas kroz islamofobiju, e, kroz medije, zapad i ostali neprijatelji čovečanstva želi da ženu u islamu prikažu da je ona ugnjetena, to je, to je toliko daleko od razuma. Žena u islamu je majka, džennet pod njenim nogama. Žena u islamu je čirka, ko odgoji dvije čirke, one će mu biti štito, dva, tri. Žena u islamu je supruga, Allah poslanik kaže, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema suprugama. Allah poslanik kakav je bio prema svojim suprugama. Pa je žena u islamu, žena u islamu je nešto posebno. Ali to znači, želim ovo samo da napomenim da nema vezi to kakvo je eh, mjesto islam dao ženi i to što su žene bile nepokorne uzvišnom Allahu, u određenim hadisima Allahu poslanik je ispomenuo šta je razlog što bi svaka žena trebala da se pripazi kad su ga upitali, a zašto Allahu će su žene u najvećem broju u džahennemu kaže Allahu poslanik, je furnel ašir, one su nezahvalne na onome što im njihovi muževi urade od dobročinstva i e, svih tih nekih materijalnih dobara koji muž uradi svojoj supruzi. Molim uzvišnog Allah subhanahu da nas učesti na putu istine, molim ga subhanahu da bude milostiv na sudnjem danu, molim ga da nas učini od onih koji će ispravno shvatiti e, zašto su na Dunjaluku, ispravno shvatiti ulogu Dunjaluka e, u životu vjernika, da ne budemo od onih koji će zapostaviti Dunjaluk smatrajući da je to vjera, a da ne budemo od onih ljudi koji će trčati za Dunjalukom na uštrb ahireta. Subhanaka Allahumma bihamdike, ešhedu in la ilaha wa etubu ilaik.